καλή γειτονίσσα μου και μωρέ και στη σαν

Temos Dali vamos cair. Né? Μουργκάνα, ο Αλέξο Τσέκας, ετοιμάζουμε κάτι ωραίο στην κορυφή τη Μουργκάνας τον Αύγουστο. Θα γίνει να σμίξουμε οι δύο όχθε τη Μουργκάνας, και η Ανοδερόπολη και η Μουργκάνα. Έτσι,